Vino speranța oamenilor, vino mântuirea Universului. Veghează poporul meu, căci va veni răscumpărătorul lumii și va da fiecăruia după faptele sale. Nădăjduiește și cheamă poporul meu, pe Mântuitorul. Către Tine, Doamne, înalt sufletul meu, Dumnezeul meu mă încred în Tine, să nu fiu dat de rușine, să nu se bucure vrăjmașii de răul meu. Toți cei care se încred în Tine nu vor rămâne de rușine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.